խոսքեր ուներ, ախ ինչու ինչու այդ երազել Fëndërret, si e dës have, kes ku dam jera zahqi, ahur e skur, իր ասել, երանիցե, համտիվե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 Մատաղիսում նոր ներդրումներ են սպասվում։ Մարիամաձորը Հադրութի շրջանի աճող համայնքներից է։ Հայ առաքելական եկեղեցին նշել է Աստվածածնի վերափոխման տոնը։ Բասկետբոլի Հայաստանի հավաքականը միանձնյա գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականին ծնված Արման Սամվելի Մուրսիսյանը Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։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 Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանի գլխավորությամբ ընդունել են Պորտուգալիայի հանրապետության խորհրդարանի պատգամավոր Ռուբինա Բերարդոգին։ Ողջունելով Պորտուգալացի գործընկերոջը խորհրդարանի փոխնախագահը ներկայացրել է բարեկամական խմբի անդամներին եւ նշել, որ Արցախում արդեն ավանդույթ են դարձել եվրոպացի պատգամավորների այցերը, ովքեր ժամանակի ընթացքում դառնում են մեր բարեկամները եւ վստահություն հայտնել, որ այս հանդիպումը եւս բացառություն չի լինելու։ Անդրադառնալով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը Վահրամ Բալայանը նշել է. Հնարավոր է Պորտուգալիայում, որտեղ արդեն 1200 տարի սահմանները չեն փոփոխվում, դժվար է ընկալել այն կացությունը, որը ստեղծված է մեր տարածաշրջանում։ Մենք տարածքների խնդիր չունենք։ Մեր պայքարը նախ եւ առաջ մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության համար է։ Շնորհակալություն հայտնելով հյուրընկալության համար Ռուբինա Վերարդոն ընդգծել է, որ մեծ հետաքրքրությամբ է ժամանել Արցախ, երկրին, նրա տնտեսությանը, քրթական համակարգին, մշակույթին եւ այլ բնագավառների շարունակվող հակամարտության մասին հնարավորինս շատ տեղեկություններ ստանալու ակնկալիքով, որոնք օգտակար կլինեն Պորտուգալիայում եւ եվրոպական այլ երկրներում Արցախի մասին տեղեկացվածության աստիճանը բարձրացնելու հարցում։ Թուրքիան Հայաստանին զենք չի վաճառում ու չի զինում, իսկ Ռուսաստանը դա անում է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, անդրադառնալով Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին զինելու ու պաշտպանելու քաղաքականությանը։ Ըստ նրա, այս ամբողջ պատկերն իրական գործընթաց է, որը միշտ իրականացրել եւ շարունակում է իրականացնել Ադրբեջանը։ Մյուս կողմից այդ ամենում կա նաեւ քարոշչական հատված։ Մենք պետք է ելնենք մի հանգամանքից, որ առայսօր Ղարաբաղյան հարցի լուծման հետ կապված Ադրբեջանի քաղաքականությունը մնում է ուժային։ Ի սկզբանե որթեգրել էր ուժային քաղաքականությունը եւ շարունակում է նույնը, որը մի կողմից ուղված է միջնորդներին շանտաժի ենթարկելուն, կամ մեր ուզածը մեզ կուտեղի վրա մատուցեք, կամ էլ տեսեք, կարող ենք վերսկսել ռազմական գործողությունները։ Սա մենք վաղուց արցանագրում ենք եւ պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած սադրանքի, ասել է փոխնախարարը։ Փոխնախարարի կարծիքով Թուրքիան միջազգային ասպարեզում դեռ մի բան էլ Ադրբեջանից առաջ ընկած պաշտպանել եւ պաշտպանում է Ադրբեջանի շահերը։ Նույն պատկերացումները, որ կան Բաքվում Ղարաբաղյան հիմնահարցի հետ կապված, նույնն է նաեւ Թուրքիայում։ Հայաստանը ծրագրում է իր տարածքում անցկացնել 2018 թվականի միջազգային բանակային խաղերի մրցույթներից որևէ մեկը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար Մովսես Հակոբյանը։ Տեսնենք ինչ մրցույթներ կլինեն եւ կընտրենք այն մրցույթը, որը հնարավոր կլինի անցկացնել Հայաստանի տարածքում, ասել է նա. Մովսես Հակոբյանը նշել է, որ տանկային բիատլոնն ամենատեսարժան եւ նշանակալի մրցույթներից է, քանի որ բոլոր զինված ուժերում տանկը հիմնական սպառազինություններից է։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը ստուգում է տեղեկությունը համաձայն որի իսրայելական օպերատորները հրաժարվել են հայկական թիրախների վրա ցուցադրել ադրբեջանին մատակարարվող նոր անօթաչու տեխնիկայի հնարավորությունները։ Արդյունքում անօթաչու սարքի կիրառության փորձը զոհերի չի հանգեցրել։ Օպերատորներից մեկը, որը հրաժարվել է հայ զինծառայողների վրա հարձակման ժամանակ կառավարել անօթաչու սարքը, ավելի ուշ հեռացել է աշխատանքից, երկրորդը եւս պատրաստվում է ազատվել։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանի խոսքով Հայաստանն ունի իր հստակ դիրքորոշումը որևէ երկրի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հետ կապված, եւ որևէ բան այստեղ չի փոխվել, քանի որ այդ զենքն օգտագործվում է ոչ միայն ռազմական թիրախներ խոցելու, այլ նաեւ խաղաղ բնակչության դեմ։ Այս մասին նա ասել է ի պատասխան Արդյոք հայկական կողմից սկսվել է դիվանագիտական որևէ գործընթաց Իսրայելական մամուլում հայտնված տեղեկատվության վերաբերյալ զենք վաճառող իսրայելական ընկերության աշխատակիցների կողմից իսրայելական անօթաչու սարքերի հայկական դիրքերի վրա փորձարկման հետ կապված։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մատաղիսում նոր ներդրումներ են սպասվում։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանը։ Վերջին շրջանում մատաղի սամանքի մասին շատ է խոսվում։ Հրաշալի բնություն ունեցող այս ամայնքը ներդրողներին հետաքրքիր է եւ զբոսաշրջության, եւ ձկնաբուծության, եւ հիդրոէներգետիկ հնարավորությունների զարգացման տեսանկյունից։ Մատաղիսի ջրամբարի տարածքում նոր ներդրումներ են իրականացվել, որոնք զբոսաշրջիկների ու տեղացիների համար ժամանցի նոր հնարավորություններ են ստեղծել։ Առաջիկայում եւս Մարտակերտի շրջանի հյուսիսային հատվածում նոր ներդրումներ են սպասվում, նշել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Քաշաթաղի շրջկենտրոն Բերձորն ու մոտակա ներքին Սուս ու Քարեգահ գյուղերը խմելու ջրով ապահովելու համար նոր ջրագից է կառուցվում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Ըրքոյանը։ Ավարտվել է ջրավազան պարտարանի կառուցումը։ Բերձոր շալվա թոքավոր ճանապարհից դեպի ջրամբար բացվել է մոտ 5 կիլոմետր ճանապարհ, որի երկայնքով արդեն մոտ 3 կիլոմետր խողովակաշարը պատրաստ է։ Քանի եղանակը բարենպաստ է, շնարանները ծծում են ավելի շատ աշխատանք իրականացնել։ Դժվարանցը մինչև գլխավոր ճանապարհին հասնելն է։ Երակցման մնացած աշխատանքները կատարվելու են ճանապարհի երկայնքով։ Շրջակայքի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մկրտարյան գոհ է կատարվող աշխատանքից։ Մտահոգությունը, որ խողովակները ժամանակին տեղացնեն։ Նշեց նաև, ճրագծի կառուցում իրականանում է պետբյուջեով։ Քաշաթավե դրամատակարանում Փակ Բաշնետիրական ընկերության տնօրեն Սամվել Ալեքսանյանն ասաց, աշխատում են այնպես անել, որ երակցման աշխատանքները չընթացեն։ Ուստի ձգտում են խողովակները ժամանակին տեղացնել։ Ուսանք աշխատանքները կընթանան ինչպես ծրագրված է եւ այս տարվա ընթացքում Բերձորն ու հարևան բնակավայրերը կապահովեն շրջօրյա կմելու ջրով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարիամաձոր հադրութի շրջանի աճող համայնքներից է։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքում արկա է 78 տնտեսություն, բնակչության թիվը կազմում է 237 մարդ, 0.5 տարեկան 33 երեխա կա։ Գյուղի միջնակարգ դպրոցը շրջանի առաջատար կրթական հիմնարկներից է, որտեղ սովորում է 61 աշակերտ, որոնց ուսման բաժանված են 23 ուսուցիչներ։ Ուրախալի փաստն է, որ 2017-2018 ուսումնական տարում գյուղի դպրոցի առաջին դասարան կհաճախեն 11 երեխաներ։ Համայնքի ղեկավարը խոսեց դպրոցի շենքային պայմանների մասին, որի սուղության պատճառով պարապմունքները նորմալ չեն անցնում։ Գյուղի բուժական մանկաբարձական կետը ապահովում է բնակչության առաջնային բուժ սպասարկումը։ Չնայած գյուղական ակումբի շենքային անմեղքար վիճակին, բացելանտես այն ծառայում է գյուղի բնակչությանը, կազմակերպվում են տարաբնույթ միջոցառումներ։ Գյուղը լրիվությամբ էլեկտրոֆիկացված է, լուծվել է ջրամատակարարման հարցը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է հայ առաքելական եկեղեցին օգոստոսի 13-ին նշել է Աստվածածնի վերափոխման տոնը։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Աստվածածնի վերափոխման տոնը Տիրամորը նվիրված տոներից ամենահինն է հայ առաքելական եկեղեցու տաղավար 5 տոներից 4-ը նշվում է օգոստոսի 15-ի մերձակակիրակի օրը։ Տաղավար տոնին 3 Գանձասարում Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ Սուրբ Պատարագ մատուցեց Սահակ վարդապետ Շաքարյանը։ Գալ Սուրբ Մարիամի վերափոխման տոնը Գանձասարում նշելու են եկել ինչպես Արցախի տարբեր շրջաններից, այնպես էլ Հայաստանից բազում հավատավորներ։ Տոնի խորհուրդը մեկնաբանեց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքևարքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Եկավ ժամանակը, եւ Մարիամ Աստվածածինը ավանդեց իր հոգին, եւ բնական է, որ շրջապատված առաքյալների եւ քրիստոնյա հավատացյալների կողմից հազդվեց իր մարմինը Սուրբ Դամբարանին Հնդկաստանից ուշացած եկավ Բարդեղումիոս Արաքյալը, որը կամենում էր ինքնել Աստվածածնի մարմնին հրաժեշտ տալ վերջին անգամ տեսնել։ Գնացին դամբարան, բացեցին, տեսան մարմինը չկա։ Ասո շնորհքով բոլորը կռահեցին։ Բնական է որ Հայր Աստված, Քրիստոս, Սուրբ Հոգին Աստված չի պիտի երկրի վրա թողեին Սուրբ Աստվածամոր մարմինը։ Նա վերափոխվել էր երկինք Աստված տարել էր այնտեղ։ Դրա համար այս տունը կոչվում է Աստվածամոր վերափոխման տոն։ Մարմնի վերափոխումը Հայ Արաքելական եկեղեցում տոնն առանձնահատուկ է նրանով, որ Աստվածամոր վերափոխման տոնին նվիրված Սուրբ Պատարագն ավարտվում է խաղողորտնեքով, որից հետո միայն ավանդույթի համաձայն կարելի է ուտել խաղող։ Սրբազան հայրը պարզաբանեց, թե որտեղից է առաջացել ավանդույթը եւ ինչու է այն եկեղեցին կապել Սուրբ Կույսի վերափոխման տոնի հետ։ Նույնը պետը որ իրենով փրկվեց ողջ մարդկությունը, առաջինը ճաշակեց խաղողը։ Արևի այս պտուղ Խաղողից է որ պատրաստվում է գինին, որը մարդկանց ուրախություն եւ խինդ է բերում։ Եվ հրաշքով ջուրը գինու վերածեց ինքը Քրիստոս կանա քաղաքում Գալիլայում հարսանիքի ժամանակ։ Եվ Քրիստոս պատվիրեց ասելով որ գինին իմ արյունն է, հացը իմ մարմինն է։ Ճաշակեք՝ ի խավություն, ի թողություն մեղած։ Օրնված խաղողից հավատավորները տանում են իրենց տները։ Ով որ հավատքով ճաշակի, կունենա առողջություն օրտնություն, հոգվով եւ մարմնով։ Սրբազան հայրն իր խոսքն ավարտեց օրհնանքով։ Թող այս պատրաբերությունը օրտնաբեր լինի աշխարհի համար, հայոց աշխարհի, մեր Արցախ աշխարհի։ Թող ձեր ամեն մեկի ուխտ Աստված ի կատարածի։ Բարգևելով ձեզ բոլորիդ առողջություն հոգվով եւ մարմնով բոլոր հայրս արժանանանք Աստծո կողմից հոգու փրկության։ Տոնի հաջորդ օրը այսօր մերելոցը բոլոր եկեղեցիներում հանգուցյալների հոգիների խաղաղության համար մատուցվել է հոգեհանգստյան սուրբ պատարակ, որից հետո մարդիկ այցելել են իրենց հարազատների շիրիմներին։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ներկայում Թուրքիայի տարածքում գտնվող Մուսալերան Վակով գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում նշել են Աստվածամոր վերապոխման տոնն ու խաղողորնեքը երեք մինչև կեսգիշեր ներկա եւ նախկի մուսալերցիներն ու աշխարի տարբեր վայրերից ժամանած հայերը երկել ու բարել են հայկական երաժշտության ներքո։ Արքեպիսկոպոս Բեկչյանի օրհնությունից հետո հավաքվածներին հարիսա են բաժանել։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության անդամ Մեջլիսի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլանը մեկնել է Վան ու անձամբ ցանոթացել պատմական հայկական գերեզմանոցի տարածքում իրավիճակին, որտեղ վերջերս տեղի իշխանությունները հասարակական զուգարան էին կառուցել։ Նա նշել է, որ իր այցից հետո այլևս որևէ կասկած չունի, որ զուգարանի կառուցման վայրում հին հայկական գերեզմանոց է եղել։ Ուր ձերքը ստարա մարդու ոսկոր դուրս եկավ։ Ակնհայտ է, որ հասարակական զուգարանը, հանդերձարանն ու սրճարանը կառուցվել են գերեզմանների վրա ցավ ապրեցի, որ չկարողացանք անգամ մեր մահացածներին տեր կանգնել, ասել է Փայլանը։ Այսօր ուժի մեջ է մտնում Բաքվի ցաներ հանցագործությունների դատարանի որոշումը, որը բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել։ Այս մասին ասել է փաստաբան Էդվարդ Չեռնինը։ Նրա խոսքով Լապշինին Իսրայել արտահանձնելու հետ կապված դրությունը կարող է հստակեցվել առաջիկա 7-ից 10 օրվա ընթացքում։ Սկզբունքորեն Իսրայելը լապշինի արտահանձնման ցանկություն է այտնել, բայց ցանկանում ենի կոնկրետ գործողությունների միջև մեծ տարբերություն գոյություն ունի։ Իսրայելական կողմը հայտարարել է, որ իրենց մոտ հստակ ընդհանցակարգ գոյություն ունի, նշել է փաստաբանը։ Մարզասերների համար Հայաստանի ազգային հավաքականը աշխարհի առաջնության 2019 նախընտրական փուլի պատասխան խաղում 92-78 հաշվով հաղթել է Սլովակիայի հավաքականին եւ 7 միավորով գլխավորում է այ ընթախումբը։ Խմբում առաջին երկու հորիզոնականները գրաված թիմերը դուրս կգան ընտրական հիմնական փուլ, որի հանդիպումները կսկսվեն նոյեմբերից։ Հաջորդ հանդիպումը Հայաստանի ընտրանին կանցկացնի օգոստոսի 16-ին Ուպսալայում մրցելով Շվեդիայի հավաքականի հետ։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ Առողջապահության նախարարությունը իրազեկում է հանրապետության բնակչությանը, որ սույն թվականի օգոստոսի 15-ից 25-ը Արցախ կժամանեն Ռուսաստանի Դաշնության առաջատար կլինիկաներից մի շարք մասնակիցներ, այդ թվում մանկաբույժներ, մանկական գաստրոենտերոլոգ եւ հեպատոլոգ, կարդիոռեանիմատոլոգ, մանկաբարձ գինեկոլոգ եւ օրթոպեդ ստոմատոլոգ։ Նշված օրերին բաց դռների օր միջոցառման շրջանակներում կարդիոռեանիմատոլոգի կողմից հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակ Բաշնետիրական ընկերությունում մանկաբույժների մանկական գաստրոենտերոլոգի եւ հեպատոլոգի կողմից Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակ Բաշնետիրական ընկերությունում եւ օրթոպեդ ստոմատոլոգի կողմից Dentax Dental Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում անվճար հիմունքներով կիրականացվեն հանրապետության քաղաքացիների հետազոտություններ եւ խորհրդատվություններ։ Ցանկացողները կարող են նշված օրերին դիմել համապատասխան բուժիմնարկներ կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով։ Հանրապետական բժշկական կենտրոն 047 94 49 62 Արևիկ մանկական բուժմիավորում 047943491 Dentax Dental Group 047944518 Թողարկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն։ Առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան։ Տակություն։